sortzi errialdeak zuzenean Euskal Iratietan. Euskal Diasporaren emankizuna. kizuna. betero, lehen igande guziz, agatxiko sortzietatik goiti bederatziak eterdi arte. Eta errepika astelenean, gaueko behatzietan. Sortzi errialdeak zuzenean. Euskal Iratia eta sortzi provintziak elkarteak antolaturik. Euskal Agur ere entzuten duzu sortzi herrialdeak zuzenean Euskal Diasporaren emankizuna. Hola a todos, escucha sortzi herrialdeak zuzenean emisión paraí con la Diaspora vasca. Hi everybody, you're listening to Sorti Herrialdeak Sousenian, The Basque Diaspora's Show. Bonjour tout le monde, vous écoutez Sorti Herrialdeak Sousenian, l'émission de la diaspora basque, mais là pour l'instant, comme chaque émission, on envoie Johnny Curchet. Euskal Lorra, agor bategon, heldu zaizu urrunetik, barre haturik mundu altuzun, semeta ala betari. Argentina urru gaitxile, estado batuetari. Marroko Afrika, Xangai China, ta berdin Australiatik zuri bezen bat maite dugunik, guretzat ez da berzeri. Ala beraz, Johnny Kurutxet idatzi duen bertsoa sortzi aldak zuzenean, entzule, guzientzat adianik argoita dauzu, Johnny Kurutxet bihar, bihartik goiti euskal herrian izanen da, ala beraz, erarekin pasatu dugu, manto goxo-goxo bat. Ala, agur Ruber, untxa? Bizikuntza. Ba, Euskara, c'est impeccable, est-ce euh, Ce soir, peut-être pas tout à fait impeccable. Pas, pas tout... Qu'est-ce qui t'arrive euh, Je suis un peu mal fichu, euh, fichu là. Ah, t'es mal fichu ouais. I didn't see you today at the American lunch in Luswa. What's happened? tired? You're not healthy? I'm What's a, the matter? I'm, I'm Come a, on, Robert. I'm tell a, us. I'm a little bit under the weather, and I wanted to be sure that I was here for the show. I'm here for you, Benoit. For me? No, for listeners. for people who's listening to us. <laughs> For everybody. Eh, for everybody. Good. Gaur, aipatuko dugu beraz. Joko eh, antze, jantzi marka berri bat, Frederik Prodekin, euskodiaspora.com webgunea jatanik etorri ziren hemen aurkezteko orkesteko proiektua, ba, antolatzen dute eh, ekitaldi bat urrian, maialen zamponirekin egonen gira, eta behar bada mm, etorri behar ziren, hor ez da etorriko direnez horrein da Euskal Herriko esne kooperatiba, patxilo peperekin, eta beti bezala, diasporaren berri, eguraldia, eta abar, eta beraz badugu gaur animatzaile berri bat. Egunon! Egunan. Uh, ze boza! <laughs> Odon, deit, deit nola deitzen zira? Lilia deitzen naiz. Lilia deitzen da. Hala, beraz, uh, nor zira? zure alaba. Oh, merde, zen <laughs> hori eran behar. Ala, bai behar, aldi honetan, ebe, sekatzen gune, eginoen berri bat, eta sekatu den ere inguruan, bon, behar, txemandu den ene alaba bakarrik, horien, bala, be, Lilia gurekin da gaur. Uh, deitu nahi baldin baduzue, galdera bat baldin baduzue, be deitu, zero bos, bos bedatzi, bos bedatzi, ogoi tamar edo igori email bat, irratia, alderantzi zoino, irurogoi, ogoi tamar. Zero bost, Bosch bederatzi, Bosch bederatzi, irurugoi ogoita mar, edo iguri e-mail bat, irratia abildua zenbakia sortzi provinciac.com elbidea. ¿Quieres llamarnos? ¿Tienes una pregunta? ¿Quieres enviar un mensaje a tu familia? Puedes llamar a este número al 0033 559596030 o envías un correo electrónico a esta dirección irratia arroba número 8provinciac.com. Vous souhaitez nous faire euh, un appel, nous, nous contacter, un mensaje a vos amigos. Vous pouvez nous appeler à ce numéro. Alors, numéro international, c'est le 0033 559 59 60 30 ou par courriel à iratia numéro 8 provinciac.com. If you want to give us a call with any questions or leave a message for a friend, do not hesitate to give us a call at International 33 5 59 59 30 60 or by email at iratia at the number 8 provinciac.com hor proposatzen da entzutea hor musika bat uh, berri bat uh, Jean-Paul Bartainoa maitiat, eh? I know I'm idea. zar Ala beraz, Jean-Paul Bart, San quoi. Et bonjour, il parle quoi là quelqu'un au téléphone Qui Oh, qui Cet accent Ça sent Marseille, ça Bonsoir Benoît. Comment il va notre assoukret national Stéphane Laplace, de, donc le vice-président de l'Esqualetia de Marseille. Bonsoir à tous. Comment tu vas Je vais très bien. Bon, dis-moi, j'ai entendu dire que tu cherchais quelque chose euh, au Pays Basque. Oui, exactement. J'ai envie de changer de, métier complètement, de pouvoir m'installer au Pays Basque, d'ouvrir un, un hôtel-restaurant avec mm. ma petite famille, changer complètement. D'accord. Et euh, tu as un secteur comme ça que tu privilégierais euh, L'intérieur, la côte Oui, l'intérieur, autour de Donibane Garassi, ça me plairait bien. Mm. En plein cœur du pays, oui. D'accord. Et tu as des pistes pour l'instant Ouais, quelques-unes. Hein. Eh, eh ben Eh <laughs> ben. oui, Verascarat, par exemple. Ça serait très bien. <laughs> bon. Et dis-moi, Stéphane, tant que j'étais au bout du fil, là, euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qui s'est passé en septembre Là, on a, il y a eu pas mal de trucs quand même, là. Oui, nous avons eu l'Open. L'Open national de Patrice Erlax, effectivement. Donc, euh, à Pala, voilà, dans Pala, palette à pelote gomme pleine en place libre. Oui. Comme, on était combien d'équipes, là, au total Oh, j'en sais rien. On a était un paquet quand même. Oui, une Je sais pas. sais pas C'est la première année que je m'en occupe pas. <laughs> oh, dis donc. Une cinquantaine d'équipes environ. Tu as fait une, centaine de joueurs. Ouais. Hein. et, euh, et, donc aussi à Alejcoaleccia, donc le vendredi soir aussi, on avait donc une soirée euh, avec une conférence sur l'histoire de l'immigration basque, mais euh, surtout on a découvert pas mal de gens aussi, de nouveaux adhérents, je crois. Oui, il y en a quelques-uns hein, qui se rajoutent au fur et à mesure, oui. D'accord. Et, et, toi, donc tu nous as dit que tu cherchais activement quelque chose ici, c'est à partir de quand ben, Je sais pas, le temps de monter euh, le, projet, mais c'est vrai que le plus tôt serait le mieux. D'accord je suis réellement, on est réellement désireux de, venir, de, de, au pays, de, changer complètement. Si j'ai un auditeur là qui me dit, euh, je suis intéressé là, j'ai des bâtiments, je sais pas quoi en faire, euh, ou j'aimerais vendre, ou, j'aimerais céder une affaire, comment on fait pour te contacter On passe par la radio directement Par la radio directement, et nous, personnellement, on arrive à la fin du mois. Non. Si. Donc tu seras parmi nous le 1er novembre, à l'émission du 1er novembre non, mais euh, on arrive à... J'ai qu'une semaine de congé à la fin de ce mois-ci. D'accord. Et euh, ouais, non, on partirait le vendredi, donc euh, la dernière semaine d'octobre, on est là. D'accord. Bon, eh ben, ça, ça, va sentir bon Marseille tout ça. Et tu, tu, connais Stéphane la marque Yokoanse je connais, oui, par rapport, à, Facebook, un peu, par rapport aux photos que tu as mis. Ouais. Une marque que j'apprécie très, très, très, très bien d'ailleurs. D'accord. Bah, tu verras, tu as écouté bien l'émission parce qu'on va tout expliquer dans un petit moment. D'accord D'accord, ok, il n'y a pas de souci, on continue à suivre l'émission, oui. Bon, Anaya, je vais te laisser, je t'ai fait un gros mouchou. Gros mouchou, oui. Et puis, bien, on va prospecter pour toi ici. Hein. donc, il euh, y a toi, il y a ta femme et tu as deux enfants. Et j'ai deux enfants, oui, j'ai deux enfants. Donc, euh, si un et c'est sérieux. Hein. Et c'est sérieux. Et puis bon, mais si un petit village, ou parce que euh, justement dans les, petits villages, ils partent tous sur la côte essentiellement. Si un petit village qui veut redynamiser un peu son activité, euh, pourquoi pas Ben voilà, on a quelqu'un là qui cherche vraiment à rentrer à l'intérieur, Barney Caldean, hein, donc à l'intérieur du pays. Pourquoi pas Et puis en plus, il parle là. Donc voilà. Stéphane, Milesker, Allez, et on va écouter Niautel Urrieta maintenant. Tiens, Géographia. Allez. Adieu. Adieu. Batzu sorlekutik urri Hiltzen dira derrigoa kutsa batzu zehaskatik Urrun dira hortziko Ni ez naiz igorretan iniko Aretzan eroriko naiz Gerrako geziak lez Selban bainetaraino Ni ez nahi zigorretan iniko Aretzan eroriko naiz Gerrako geziak le Selban obiratuko naute Lengusu eta lagunen Gutunez estalik Hala, beraz, uh, Einaute eta geografia. Uh, bertan ukan ere bai mezu bat, hor berriz fer, uh, eh, Marseillatik Fernando Zabalzak, uh, ala berak erraiten gaitu, beraz, mm, un repas sans eau midi impeccable, petit clin d'œil à, beraz à, à, notre ami national Robert. Eta ere bai, uh, Jean-Pierre Fournès, eh, beraz, Tolosako Eskoletxeko lendakari ordea, le, vice-président de l'Eskoletxa de Toulouse. Bonne émission, sortir eldak zuzenean. Voilà. Segitzen dugu, beraz, gaurko emankizuna, eh, Yoko Anse aipatu dugu, ordon Yoko Yoko eh, c'est un jeu d'adresse, ça veut dire ça, c'est la traduction, eh, c'est ce que veut dire le mot, et c'est une nouvelle marque créée par Frédéric Prou, et qui pourtant commence déjà à voyager. Frédéric. Oui, bonsoir Benoît. Bonsoir, ça va Oui, oui. Bien. Ehm, tu as 44 ans euh, Bientôt 45. Voilà, tu es lusien Oui, de euh, pur et dur. Pur et dur, avec des origines à euh, Oui, de la famille Retch, la famille Gorilla, exactement. Gorilla Oui. Bon, c'est peut-être pour ça que tu es si rouge maintenant <laughs> Oui, je pense que c'est un peu le track aussi. Ah, le track, c'est Première émission radio, <laughs> donc euh, c'est c'est... la première Oui, oui, c'est le Champagne, première émission. <laughs> bon, tu vois, on va te détendre. Et euh, Yoko c'est une marque donc, que tu as créée il y a combien de temps euh, Ça va faire un an euh, le mois prochain. Un, un an le mois prochain Oui, 12 mois. Ça fait euh, à peu près un an et demi, euh, voire deux ans que je travaille dessus, mm. car euh, c'est quand même un travail de longue haleine. tous les vêtements sont brodés à l'unité. Je n'ai pas de stock. Je travaille vraiment dans l'authenticité du produit, mm. avec une qualité. pour te donner un exemple, le textile commence à peu près à 220 grammes. C'est le grammage du, du coton pour qu'il y ait une bonne impression de la broderie, une bonne tenue. D'accord. Voilà avec un choix homme, femme, enfant pour euh, un peu dispatcher euh, tout ah. l'univers. D'accord. Alors, euh, je tiens juste aussi à rappeler, bon, tu es invité dans cette émission, tu es aussi un des cofondateurs de, de, la, de la coopérative Soubiac, tout à fait. Et, et, moi, je voulais quand même que tu nous expliques un peu, donc tu nous as dit que ça fait un, deux ans que tu travailles sur ce projet, mais quand on n'est pas de ce métier-là, d'accord Comment est-ce qu'aujourd'hui, toi, donc tu avais 43 ans, t'allais faire 43 ans, euh, ça t'est venu à l'idée, tiens, je vais créer une marque et comment je m'y prends alors euh, tout est venu euh, au départ, si tu veux, toujours l'esprit basque avec le béret basque, le piment, etc. On est un peu cliché. dans le cliché. Donc je voulais vraiment sortir de ce contexte en créant un produit qui est l'identité basque, en prenant, si tu veux, le, la pelote basque, qui est quand même emblématique, hmm. euh, ainsi que le rugby, qui sont deux sports phares euh, euh, du, Pays basque, et représentatifs justement du Pays basque. Hmm. D'accord. Et, donc, tu as, eu cette idée, et deux ans, et tu as fait quoi pendant deux ans Tu as réfléchi au logo tu as... Alors, euh, si tu veux, euh, le logo, je l'avais en tête. J'ai eu l'appui, et que je remercie d'ailleurs euh, profondément, c'est mon papa, Albert Proux, mm. qui est artiste peintre basque reconnu, <laughs> qui a fait, entre parenthèses, une une petite expo à Bordaguin euh, il n'y a pas longtemps et qui m'a aidé justement sur le projet. Et ensuite, euh, ce logo, je l'ai euh, redynamisé par logiciel. Parce que si tu veux, automatiquement, la broderie, ce n'est hmm. pas la main, c'est une machine, hmm. mais automatiquement, il faut travailler le produit. quoi. D'accord. touche pas le verre, ça fait du bruit, on l'entend au micro. <laughs> tu vas passer au chapin demain, tu sais, c'est le zapping. Hein. <laughs> donc tu vas avoir fait gaffe. <laughs> donc, juste une question, donc ça fait donc, là un an, 11 mois euh, que tu lances c'est bien parti. Comme je disais, c'est une marque qui commence déjà à voyager. Tu as été. Euh, on te voit où maintenant On te voit à Paris, je crois, un peu euh, partout. Oui, oui, oui. Même à Hollywood. à Hollywood, grâce à Thomas Arana, qui est quand même un grand acteur hollywoodien. qui fait partie aussi avec la diaspora. Oui, c'est ça. Donc, il, nous avait appelé dans cette émission il y a deux ans. Thomas Arana donc, qui, qui est un, un, acteur qui a joué dans Bodyguard, Gladiator, Pearl Harbor, Limitless, qui a servi de modèle à Andy Warhol. Et voilà, et qui. Euh, en fait, la petite histoire, c'est euh, c'est Frédéric qui rentre dans Soubiac et qui nous dit euh, Voilà, j'aimerais. Est-ce que tu penses qu'on peut essayer de développer cette marque aux États-Unis Je lui ai dit Oui, mais tu veux, tu veux vendre quoi hein J'avais dit Tu veux des personnes, des associations, d'entreprises, de la personnalité Je lui, Il me dit bah, On va essayer une personnalité pour voir. Mais ok, tiens, t'envoies un email, un message à cette adresse-là. Et c'était l'email de Thomas Arana, carrément, quoi. Et puis l'autre qui lui répond Écoutez, je suis d'origine basque, j'achète tout ce qui vient du Pays basque. Alors j'ai quatre enfants, hein, je veux ça, ça, ça, ça, et le veste, parce qu'il ne parle pas correctement bien le français. Et en contrepartie, en plus, alors non seulement il a payé, Absolument. Il a tout payé et en plus il t'a envoyé une photo de lui avec les fringues. Plusieurs photos avec euh, justement un droit à l'image, euh, c'est-à-dire que je peux utiliser euh, son image un peu partout. voilà. Et ça c'est très sympa de sa part quoi. Ouais. Voilà, donc c'est une. Euh, Anecdotique, euh, son grand-père s'appelait euh, Fred Arana. Donc c'est quand même, je pense qu'il a dû sûrement jouer le jeu aussi. <laughs> Et c'est vraiment rigolo. Quoi. Et son grand-père qui, lui, est décédé en 1934 dans une bagarre dans les rues de Los Angeles. exactement, sur un port à San Francisco. Ah, il nous avait dit à Los Angeles. Ah, non, non, non, c'était à San Francisco, dans un port, et d'un coup de couteau. Euh, déjà à euh, l'époque. Hein. Et oui, on était déjà dans, toutes les histoires. Tu vois. Bon, ça va, ça être chaud pour traduire tout ça, Robert. Hein. oui, moi je note. yeah, <laughs> ok, prends note. Euh, aujourd'hui, donc tu es ta marque, donc tu la développes. Euh, comment tu fais pour euh, comment tu t'y prends en fait pour euh, Alors, si tu veux, j'ai eu la chance d'avoir. ce n'est pas des dépositaires, c'est le comptoir maritime à Cibourg mhm. qui a joué le jeu et que je remercie de m'acheter un stock de vêtements pour justement faire connaître la marque mhm. et la Benta Beola au Colibardine. D'accord. Autrement, à part ça, euh, c'est uniquement euh, sur site internet, sur euh, Voilà. voilà. Lilia oui. Euh, il fait aussi des, modèles féminins. Donc, Absolument, enfant aussi. Tu, tu, tu, non, mais je suis plus un enfant. Voilà. <laughs> Oui, enfin, eh, eh, eh, eh, parle pas trop vite, hein, toi. Des jolies couleurs. <laughs> Eh, euh, je bon, bref. Allez, euh, segituko <laughs> dugu, c'est d'abord nina ezgorrituko, <laughs> bai, eh, euh, et je vais faire une petite traduction quand même, beraz gurekin dugu Frédéric Prou, beraz uh, doni banelo itzun dena, bere familia, bere familia narbasoak dira bidarraien, arretx familia eta gorri familiak dira uh, bidarraiekoak, eta bai dela amaika hilabete sortu du marka berri bat, Anse. Hala, beraz, bere izanak eten duen bezala. Eta da, i, Euskal Herriko irudi berri bat. Beraz, nun badan asketa bat errubia eta piloren artekoa. Eta nahi zuen pixkat zabaldu espiritu hori, eta orain arte nola beti Euskal mm, irudi horiak gertzen da edo bipera, edo, edo txapela, edo fen. Beti berri irudi horiak agertzen dira, eta hor nahi zuen irakutsi beste zerbait. Eta beraz, hasi sortu du marka hori hori dela amaika hilabete. Eta esplikatu gaitu ere bai, ebe ala gaur nazio artean pixka bat ebe bere marka agertzen zela, agertzen da bai Parisen, bai eh, Hollywooden, beraz Tomas Arana aktorearen bitartez, e, erosi ziona gauza batzuk, eta eh, bere marka hori erosten alda edo e, doni utzenen, zelo kontuar... Kontuar maritima ziburun. Ah, ziburun, ala, kontuar maritima ziburun, edo benta... Beola. Beola. Koldibardin. Ibardinen. Edo bere webgunean jokoantze.com eta hori beraz eh, eh, kalitatezko produktuak dira. Da ere bai eh, gure kooperatibaren hor subiaken kooperatibaren sortzaile bat. Eta horren bitartez ebe, ebe gomitatzen dugu gaur. Aurkesteko piskat bere produktuak zenta gaurti goiti estantzi behar sortzi redaktuzenen izango da. beti gomita bat e, ekonomia mailan, ala aipatzeko ere bai e, aurkesteko be, ekonomia mundua nola den Euskal Herrian gaur, beraz, uh, eta hori erakustea ere bai Um, we are Muslim translation. Sure, sure. Yeah, uh, tonight you. we have Frederick Pruh with us tonight, uh, who's launching a new cl- clothing line called Yoko Anse, which translates into Game of Agility. Uh, it's more of like um, a sporting line. He's originally from uh, Saint Jean de Luz with family in Bidaray. Uh, the, the, project has been around for about uh, a year now. Um, he creates products that are uh, high end clothing, and I'm not a clothing person, but uh, 220 grams. I suspect that's higher quality. And uh, he doesn't keep any stock, it's, it's, it's to order. And he wants it to be a Basque product, but staying away from cliches like, like berets and Basque crosses, and sticking with, with, with ideas that are, we'll say, current right now. for example, handball and and rugby. Uh, it's for men, women, and children. Um, he started uh, with his logo, what he created with uh, his father, and uh, he's already had uh, some contacts in in Hollywood uh, with uh, Toma Arana, who was generous enough to purchase products, wear them, photograph them, and let him use his images with his rights. That's good. That's very good. No, no, no mistakes. Perfect. Oh, Good translation. <laughs> Thank you, Benoit. I'm always being tested here, even when I'm not feeling well. Ahora vamos a seguir un poquito, que voy a hacer una pequeñita traducción al castellano, voy a intentar. Bueno, tenemos con nosotros eh, Frederic Pru, eh, que él eh, vive en la ciudad de San Juan de Luz, pero tiene sus raíces en el pueblo de Vidarray, con la familia Arrech y Gorría. Y bueno, ha creado una marca mm, de camiseta eh, que se llama mm, Yoko Anse, significa juego de habilidad y hace ahora 11 meses. Y es un producto totalmente vasco, hace, creado en el País Vasco para los vascos y los amigos del Vasco por el mundo. Ahora se puede buscar este camisetas en dos lugares, uno en Pueblo de Ciburu y el otro en una venta en Ibardín, pero también detrás de su página web em, que se llama yokoanse.com. ¿eh? Eh, después, eh, Frederic nos ha un poco explicado un poco em, lo que quiero hacer, es mucho más para presentar su actividad. También dentro de la diáspora, hasta ahora hay un, dos, tres actores un actor en París, pero un otro muy famoso en Hollywood que ha que, tiene sus ropas, que se llama Thomas Arana, tiene raíces vascas también, su abuelo fue un vasco, eh, bueno, nos, ha llamado hace dos años en esta emisión radial. Y este Tomás Arana, todos lo, ves, eh, bueno, el apellido no es muy conocido, pero la cara sí, que aparece en la película como Gladiator, Pearl Arbor... Limitless, y también fue un modelo para Andy Warhol también. Bueno, y él ha llamado, ah, le pongamos por contacto con la marca Ansia y su respuesta fue yo soy vasco y yo quiero, quiero ver todo lo que está vasco. Y por eso que ha comprado a, a Frederick Pugh bastantes camisetas, ropas y después le ha enviado una foto de él con las camisetas y la casqueta, la chapela también. Y bueno, es para una, un poco una dinámica que impulsamos nosotros con nuestra nueva cooperativa que se llama Zubiak, donde Frederick Pru es también uno de los cofundadores. Y por eso, eh, hasta ahora, como le he dicho un poco más antes, que queremos también presentar desde este emisor radial un poco eh, la realidad económica o la dinámica económica del País Vasco también à la diaspora vasca. be, gaurko gomita, Frédéric, ça va bien Très bien. Tu vois, ça s'est bien passé Impeccable. Bon, allez, tu peux verdir un peu maintenant <laughs> Lilia, euh, ça, Yoko ça te dit, ça te dit Comment Est-ce que ça t'intéresse Maïté dessous, Yoko dans une euh, bah, le projet, tout, comment ça a été fait, tout, c'est intéressant et ça me dirait oui. Ok, <laughs> je vais faire péter la carte bleue. <laughs> ok, Hale be, segitzen dugu maitxe mestra be, beste musika batekin, zer sartzen digu zuolatz? Benito lertsune? Hale be, erterretz. beraz, uh, bertan entzun dugu. Benito Lerchundi, Berterech, alors Stéphane Laplace, pas besoin d'envoyer un SMS pour savoir qui c'est qui chante, donc c'est bien Benito Lerchundi, Berterech, voilà. Segitzen dugu, oaitxe bertan, be, gure be, bigarren gomitarekin, Maialen Zamponi, egunon. Egunon, edo, gauon. Edo gauon, edo arratsaldeon. <laughs> edo ez dakit, eh, hola, hola. hi, buenas noches, eh, hello, buenas tardes, <laughs> hola, bon dia, hola, good evening. Um, maia Zaponi, zu arduratzen zira webgune batez, eusko maratikia diaspora.eus, utxe egin dut leheno? Bai. Hoi da, eh, da, puntu eus. Eta beraz dau uh, plataforma bat, webgune bat arduratzen dena, euskal diasporaz. Bai. Erraiten aldizkirazu, bizpailu hitzak horren, zeta batak, aipatuko dugu beste ekitalde bat gero esago, mm. beren betetuko dugu bizko bat ola makizuna. Ados. Eh, be orduan entorri nintzen uh, Otsailan, uh, plataforma hori presentatzeko, orduan Eusko Diaspora harreman uh, sortze tropaket... Uh, tropaket, ba. Xapin, xapin, biharpin, tropaketa. Baina, igandea da, akituan inzen. Bai, bai, guberi bai. bai, bai, bai. <laughs> Arreman xorze, topaketa eta trukaketa, lortuko dute. Uh plataforma bat da. Eta orain duela urte bat erdi eh, sortu uh, ginuen, uste dut, bai. Eta, bemartxan eh, be da, baz bazditu hiru ardatz. Hmm. Bat, dira, elgartasunezko... Proiektuak? Ue, gehiago jendeak eh, bere etxan norbait egezibitzeko, oh, bai. eh, elgartasunezko gero enpresa sareak, eh, sarea, hori gehiago lan eskaintzak eta... Mm. Euh, ola, fe, empresa... Ikasketak, fe, mundu hori bezkoa bai. Voilà, bo, ez nuen nuxte horretaz zitzeginen nuela gauntan, buruan ez dut, bera, bera, me, ed, fe, badut zenta, egunero horretan lan egiten dut, me, jostuki... Igan diakira. Bala, igan diakira. <laughs> Markatu. Eta kultura. Eh. Eta badugu blog bat, ere, nun ezartzen ditugun eh, lekukotasunak. Mm. Azkena izan da eh, Julian Jauregi berri, Argentinak bat Euskal Egira etorri zena bere mm. familia ezagutzeko. Uh, ezartzen ditugu. Maulen. E, bai, atajatze ondoan. Bai. bere aita ezagutu nuen uh, Argentinan diaz. Mm -hmm. eta bere aitak, en fet, ikerketa lan bat egindu, en fet, mm behiz... Eduardo. Voilà, bere jatorriak euh, aurkitzeko. Be, e, e, bere, aur, bere da euh, Madeleine de jaurri giberi. Ouais, voilà, en fait, euh, bon, mais nahi badu zute historio guztiaz, nabiskat luzea da, <laughs> eta biziki interesgarria gure webgunean atximaten aldu zute, ba, uh, sekatzen uste berriak, aktu, uh, notiziaz eta inglesez uh, news. Eta hor ikusiko zute lekukotasunak, hmm. temoainaz... Eta hor begiratzen duzute eta azken atxemanen duzute. Ere hor eh, be, gauza behirian eh, aipatzeko egiten dugu eh, Facebook joko sariketa bat. Mm hor ideia zen jendeak argazki bat uh, ingortzea. Uh, nahi ginoen zerbait egin uh, irringarria, zen uh, bask selfie daitu ginoen, zenta mhm. ikusi dugu gaur egun jendeak uh, asko maite dituztela selfieak. Mm. eta batzuk ez, orduan uh, diokoa zen pixka bat, uh, fet orainik bat dira bi, bi haste da argazki bat hartzea, uh, voilà, edo Euskal Herrian bazira egiten duzu selfie bat, maite duzun liku batean, edo zerbait e, Euskal Herria duen zerbait, bon, zerbait, voilà. Agertu berda Euskal Herria... Ue, Euskal Herrian edo zerbait e, Euskaldun egiten zaituena, edo festa mhm. batean, edo voilà, mhm. zerbait, edo ez badituzu maite zelfiak abere bat ematen alduzu argazkian, edo beste zerbait, mm. ba, gauza da zerbait irringarria egitea ere, edo seriosa, seriosa bazira, mm. me irringarria bazira, obe, bai. eta, voilà, edo ez bazira Euskal Herrian, ebe hartzea, e, Herrian, eh, argazki bat eh, Euskaldun egiten zaituen zerbaitekin. Oda mm. hor argazki zonbaitu kan ditugu, mm. eta okan dugu bat, ebe korrikan egin zuten selfie bat, ma, mm. voilà, e, gero beste norbaitek ezagidu xerri bat, <laughs> Euh, potioka bat, bai potiokoa bat, iduridu du mm. selfia egin duela bakarrik, ah, eta beste norbaitek ezagidu du, euh, ba, wala, duaten alzistik usterat ikingarriak oh, dira batzu, ba, ba, dira laue orain zainitz, me orain dik diokoa jokoa egiten aluzute, eta irabazteko bada ganita bat euh, doxe lekutelie bazka. Ah, bai. uh, Bilarten irabiek. ondartzara Euh, mince du gehiago hitza... Euh, Neguan? Non, serviette de, toi, de plage. Euh. Ah, ba... ba. Ouais, ondartzeko jalabat uh, janvie markakoa, misiki edera. Eta azkena, uh, badira... Ouais, da urte bat... Uh, fin, emezortzi hausko eta urte bat entzat kidetza. Ah, bikain. Eta ouais. orduan, salto bat inen dugu, hor, badakit urriaren amaseian... Bai. Baduzula... Mm ekitaldi bat. Fe, ba, dugula, eh, ez bakarrik, eh, bai. eh, ekitaldi bat da ez filmatu bat, eh, antolatzen dugu eh, Euskal Kulturerakundearekin, Uh, hmm. eta uh, Eusko ikaskuntzak eta Eusko diasporak. Mm. Orduan hori, uh, ez da hori dinamikoa egin nahi ginuen. Orduan, voilà, ez da bat da, ez da konferentzi bat eta bere helburua da emigrazioari buruzko memorioa eh, galdezkatzea. Hmm. Ikustea pixka bat zerta zertaz egina den gaur egun memorioa hori, eta geroan zertaz eh, egina eh, izan dadin nahi dugun. Eta hmm. pixka bat ikustea ere joan direnak Euskal Herritik nola ikusten duten Euskal Herria, eta guk hemen nola ikusten dugun diaspora. Bai. Badakit Robert partartzen duela? Bai, eta hori garen nuen, ordean uh, eh, baditugu uh, eh, itzaile batzu, zenta hanfet bi denboretan uh, pasatuko da, lehenik baditugu izlari batzu, uh, okanen dituzte galdera batzu, Mhm. Eta aski laburki galdereri erantzun behar dute. Mhm. Eta gero bigarren partea da ez tabaida publikoarekin. Zinez nahi dugu ikusi uh, diasporan rekin lan egiten duten jendeak profesionalak edo elgarteak mhm. nola ikusten duten, enfen, zer den uh, beren uh, ikus moldea. Eta ere uh, mengo jendea juntek nola ikusten dute eta debatea izaitea bien artean. Orduan uh, izlarietan... Um, Eh, Badu argitxu kamio etxeko, ba, markatu, eh, berak eginen du eh, tekstu inguru bat, pixka bat, mhm. gero Laura igantzi Euskal Artzainak Ameriketan, ordean haiek gehiago aipatuko dute Euskal Artzainen Um, diaspora, me Euskal Egira sartu direnak bai, bai, bai. ordean lekuko tasunak bon, bora, haiek badute galdera bat mhm. gero Monika Legarto Euskal Argentina bai, Euskal bai, bai, Argentina, ordean gehiago Euskal Herria eta Euskal Argentinaren eh, ahemanak. Mari Purke Quebecan egon dena, ordean eh, Quebeceko Euskal eh, etxe, azitz eginen du eta hango Euskal dunetaz. Joseba Etxarri. Bara, Joseba Etxarri, denek ezagutzen dute. Ah, Euskal, Kultura. Bai. Eta berak uh, adibidea um, mm, gara, Fen, dibidea adibidea hmm. hitz eginen du. Ah, e, bakarrik? Bai, Yoshiba. zenta, uh, zinez da bost minuta badute bakotsak eta gero da ez da bai da. Hortan, eh, bakotsak badu, uh, okay. mundu osoan zer ibiltzeko bakotsak badu bost minuta. Hmm. Eta gero, eh, Robert. Voilà, sorti pour voilà. Eta... E, e, e, gara, izkuntza, rena lezik, izkuntza voilà, izan gara? Hortoan, uh, eh, dena, uh, euskaraz izanen da, salbu Robert uh, eta badira uh, itzulpenak. ok. Yeah. Voilà. Donc, francesaz eginen, pixka bat, berkara? Bai, eh, nun izango da? Ah, bai, barkatu, barkatu, orduan izanen da, Uriaren amaseian, ustaritzen, eh, lapurdi gelan, bai. ordoan eh, zazpietan, ahatsaleko zazpietan susen, zenta mm. grabatua izanen da, zta, ez da bai da filmatu bat da, eta aldudarrak aldu darrak bideok eh, filmatzen bai. du, eta zuzenean pasatuko da eh, streaming eh, munduan. Ah, eta groberri zikusten alko da kanaldu den, eta ere zati bat uh, TVP-in. Ah, Itzulpena, Euh, alors, euh... l'émigration. Alors, on va juste représenter. je vais juste euh, brèvement, on va faire donc la présentation de de diasporaeouch On va reprendre depuis le début, et ensuite on va réattaquer donc sur euh, la programmation effectivement du, 16 octobre. Ok. mais je fais ça rapidement. Ouais. donc, euh, diasporaeouch Voilà, eusko c'est une plateforme de mise en relation, de partage et d'échange entre les structures socio-économiques et les particuliers euh, du territoire basque et de la diaspora. On a trois axes, les hébergements solidaires qui permettent à des gens d'héberger gratuitement d'autres personnes chez eux ou d'aller euh, gratuitement chez quelqu'un d'autre. L'entreprise en réseau où on essaye d'aider euh, des étudiants qui cherchent des stages à l'étranger, mais aussi il y a des annonces d'emploi et de stages. Et aussi de la mise en relation entre entreprises. Ensuite, on a une partie qui est plus autour de la culture, donc qui est pour tout euh, projet culturel et aussi on a un agenda où vous pouvez déposer euh, vos événements. Euh, ensuite, qu'est-ce que je peux dire Oui, on a un blog dans lequel on essaye de mettre chaque mois le témoignage d'une personne, soit qui est née au Pays Basque et qui est en ce moment à l'étranger ou qui y a été, ou un témoignage de quelqu'un de la diaspora. Donc le dernier témoignage, ça a été celui de Julian euh, Diaureguiberi, qui a passé 15 euh, jours en Euskalérie. Il était venu euh, pour une rencontre familiale à laquelle il avait été invité vers Ataratze, enfin Tardetz. donc voilà, il nous raconte son histoire. lui, il connaissait pas du tout le Pays Basque, donc c'est marrant. c'est intéressant de voir comment il a découvert le Pays basque. Et par contre, c'était son père qui avait fait beaucoup de recherches pour retrouver euh, ses origines basques, parce qu'il il y, a, y, a, une histoire intéressante euh, au niveau de son nom de famille. Moi, je vais pas tout, voilà, mais je vais pas tout vous raconter, sinon vous n'irez pas lire. On va juste vendre l'info. Il y a Oshkore qui avait fait donc la chanson Marie-Jeanne Cantassan, dont l'auteur était Madeleine de Georges et euh, donc, c'est euh, l'affiliation elle est à ce niveau-là par rapport à ces gens Mais toutes les infos sont sur le blog des témoignages de euskodiaspora.eu. Ouais, Oui, bah, pas toutes les infos, mais il y a le témoignage de, de Juliane. Donc, vous allez sur euh, la plateforme eusko-diaspora.eu et vous allez à Nouvelles. et là, vous témoignage et vous allez le trouver. Voilà, sinon, on organise aussi un, concours Facebook dont l'idée s'appelait. Enfin, l'idée, c'était Selfie Basque. En fait, on a cherché un un nom que, qui pouvait se comprendre en fait dans toutes les langues, parce que comme la plateforme est en quatre langues, c'est toujours euh, le problème de trouver une accroche pour en toutes les langues. Mm. Donc le but c'est de mettre un selfie, soit de vous, soit d'un animal, soit autre. en hein, fait, euh, travailler euh. votre imagination, soit avec un objet ou quelque chose qui vous rappelle le Pays Basque, soit dans un paysage, soit un animal. Mm. Voilà, enfin, je vous conseille, d'aller vous pouvez aller voir sur Facebook notre album Basque Selfie, ça, ça vous donne de l'inspiration. Vous pouvez envoyer vos photos et vous pourrez peut-être gagner un couteau des couteliers basques. Eh, si je fais ça, le selfie comme ça, c'est bon Ouais, mais non, euh, enfin, c'est pas assez avec. Euh, Attends, il faut que je mette derrière. Et je fais un euh, selfie en direct. Allez, hop, avec, euh, avec Lilia derrière, c'est parfait. Vous faire la grimace Oui. Ouais, bien sûr. Hmm. Donc après, tu le postes sur la page Euskodiaspora. Diaspora. D'accord. mais la page Facebook. Ah et euh, ensuite, tu peux gagner soit un couteau, soit une serviette de plage janvier, très très jolie. Ah le couteau aussi, très joli. Et, soit et ensuite, le dernier, c'est 18 eshko et un an d'adhésion à l'Eushko. Juste une précision les couteaux de l'atelier des couteaux, euh, des Pays Basques, c'est vraiment un artisan, il fait tout à la main. C'est euh, Oui, c'est des super couteaux. Celui-là, il est, en forme de piment. Voilà, il s'appelle Bichi. Voilà. Voilà. Euh, bah moi, ça sert, on va faire une petite pause. Euh, est-ce que tu peux nous mettre Caroline Philippe, c'est à Michel Ducourtoy Voilà. Et ça, elle va savoir. Euh, on est une auditrice aussi qui nous dit qu'elle pense à quelqu'un au 29 mai. Elle va y être encore. Lição Ilun baina goxua Aurkitu zindu dalari Bakar, bakari Neure bihotza Azu konartu neumde eskaintza. Eta geroztik ezkira bere eskenean betari. Eta geroztik ezkira bere arpegi ed erra zure behako sarkorra zuri espaine Voilà, donc Valérie, si tu nous écoutes, tu as compris. Robert, smooth translation, yes. please. We have uh, Mylen Samponi here uh, discussing the website ushko-diaspora.com. EUS, which is a platform of putting people together from the diaspora and from the Basque Country uh, that uses several different uh, aspects. The first one, one of them being housing, like a housing exchange, whether you have a vacation place in the Basque Country or in the diaspora, uh, and you want to set up an exchange with folks uh, on either place um, for enterprises or businesses that uh, for either for jobs or for young people that are doing different types of internships to either put them in companies uh, in the Basque Country or in the diaspora. And it's a place uh, also where different people from different uh, dias- within the diaspora can post their events. yes. Oh, Benoit is taking photographs of everybody, <laughs> which is lots of fun while we're trying to do our job. Um, <laughs> also has a, a blog uh, where people in, the Basque Country uh, or, or, abroad uh, can leave, um, can, can start a blog, whether it's someone from the Basque Country who goes to the diaspora, so they can, uh, you can follow their, their travels or their lives as they're doing that, or vice versa, where someone from the di- diaspora who comes to the Basque Country and explains how their life is going on here. Uh, at this time, uh, also, uh, as part of the platform, they have a presence on Facebook, and at this time, they're uh, doing a contest for the Basque Selfie. Uh, what you could do for that is take a selfie of yourself or an animal or whatever you want uh, that has some kind of Basque item that or something that that that makes you feel close to the Basque country, and uh, there's a pos- possibility of winning a, a Basque knife or a beach towel that are very high quality and very nice. January, uh, janvier. Oh, oh, the it will be in January that when the contest. No, oh, oh no, oh, c'est la oh, marque janvier. Oh, janvier. uh, <laughs> I'm ah, joking. The brand janvier for the ah. beach towel, and what's the brand for the knife? It's the Atelier. Les Couteliers Basques. Les Couteliers Basques. Okay, all right, voilà. and it's in the form of a piment de splat, which is a great product. Yeah, auto promotion, Robert. <laughs> eh, Mayalen, beraz, itzulpen eh, txiki bat espainolez? Vamos a hacer una pequeñita traducción al castellano. Ok. Eh, eh, eh, thank you, um, Robert. Very welcome. Ah, yes. <laughs> Speak very well English. Yes, very good. Very en castellano, entonces, <laughs> yo soy Mayalen Samponi. vine acá en febrero para presentar la plataforma eusko-diaspora.eus eh, que es una plataforma que trata de poner en relación el País Vasco y su diáspora. tenemos tres ejes que estamos desarrollando. Uno es lo del alojamiento solidario, el otro donde mm, la idea es que la gente pueda que quiere recibir a alguien en su casa puede poner un anuncio y o si no si quieres eh, viajar a otro lugar del mundo puedes eh, buscar a alguien que te pueda alojar. Después hay la parte empresarial donde tenemos ofertas para empleos y prácticas de trabajo. También ayudamos a estudiantes que quieren hacer prácticas en otra parte del mundo. Eh, por ejemplo, el año pasado ayudamos a una que buscaba prácticas en todo lo que es derechos humanos en Argentina. Y después la última parte de todo lo que tiene que ver con la cultura vasca y más las asociaciones como danzas, em, eh, euskalecheas que tienen proyectos. Por ejemplo, hubo lo de la córrica que tenía, querían hacer un video todos juntos y los de Monjeal pusieron un anuncio diciendo que tenían este proyecto y así. Y también tenemos un blog donde pueden ver cada mes una receta y también eh, otros artículos sobre eventos. también hicimos uno sobre la marca Yoko Anse hace poco para hacerle un poco de publicidad. Y también hay todo lo que, donde hay testimonios, testimonios de gente que, de jóvenes que han nacido en País Vasco y por razones de trabajo o de estudios se han ido a vivir a otra parte del mundo y nos cuentan un poco cuál es, como, cuál es su vida allá o qué relación tienen con el País Vasco, con las euskalecheas y así. También tratamos de hacer, cuando podemos, eh, testimonios sobre gente de la diáspora. Y el último, que fue en el mes de agosto, eh, fue de Julián Yaureguiber, joven argentino que había venido al País Vasco para conocer a su familia vasca, que todavía no conocía, <clears throat> pero su papá había hecho bastante trabajo, bastantes investigaciones para encontrar justamente sus raíces vascas. El testimonio de Julián es muy bonito porque él no conocía el País Vasco y nos da un poco su manera de ver este país que él no conocía o que conocía solo con las historias de su papá. Mm. Hola, si quieren ver el testimonio tienen que ir a nuestra plataforma eusco diasporaeus entrar en lo que se llama noticias y ver la parte testimonio. También ahora les quiero hablar de otro evento, el 16 de octubre otro que es el, el Facebook. Ah, Tenemos un juego <laughs> basque selfie en Facebook donde puedes ganar mm, varios premios muy bonitos. Como lo dice una amiga mía argentina que se llama eh, María Verónica Barzola muy lindo. Muy lindo. Eh, un cuchillo, em, una toalla de playa y Euskos. Bueno, si eres en Argentina, tal vez podemos encontrar otro premio porque los euskos no te van a servir, pero puede ser un bonito recuerdo también del País Vasco. <clears throat> Ya, y para jugar solo tienes que mandar una foto donde estás en selfie o si no te gustan los selfies puedes poner un animal o mm. cualquier otra cosa. La cosa puedes hacer algo serio si te gusta, pero mejor es cuando se puede reír un poco y hacer un poco algo chistoso. Y bueno, lo mejor es que vayas a nuestra página Facebook, miras el álbum Basque Selfie y tal vez te da inspiración para tú también mandar tu foto y ganar un bonito premio. Muy bien. Y el 16 de octubre ahora, ¿qué se ocurre? Sí, ahora, ahora primero en francés. Sí, ¿no? En francés. ¿Qué Qu'est-ce qui se pasa el 16 octobre Alors, le 16 octobre. Il y a une Yes, un save the date, comme on dit en anglais. Voilà, on va commencer le 16 octobre à 19h à Ustaritz, à la salle Lapourdi. Ouais, on organise euh, une soirée ou plus un débat télévisé en mm. partenariat avec l'Institut culturel basque. Donc, euh, le débat sera hum, enregistré Enfin, euh, voilà, je trouve plus le mot en français, mais... Un stream live vidéo par Canal Doudé, en fait. Voilà, donc euh, si tu peux pas venir, tu pourras toujours voir le débat. Donc il a pas <laughs> sur streaming, mais le mieux, c'est quand même que tu viennes. Ouais. Voilà. D'accord. Donc euh, le but de la soirée, c'était un peu de, se poser des questions sur ce thème de la mémoire, mmh. de la mémoire autour de l'émigration basque. Euh, de quoi est constituée cette mémoire et de quoi on voudrait ou on veut qu'elle soit constituée, mhm. comment euh, nous on voit cette euh, diaspora et comment la diaspora en fait nous voit, ou quelles relations ils ont finalement mhm. avec la terre-mère et aussi voir s'il n'y a pas des mythes qui ont été créés autour de ça, et du coup, est-ce que la réalité et les mythes se retrouvent ça, ça, Pardon de te couper, mais c'est très important ce que tu viens d'évoquer là, c'est-à-dire qu'en fait, on est en train de renvoyer sur une image que nous, on croit avoir de la diaspora, c'est-à-dire que nous, on dit, on est basque, donc on sait euh, ce que c'est que d'être basque, et on va leur montrer, mais sauf que eux, en fait, ils sont autant que basques que nous, mais sauf que culturellement parlant. Ils ont vécu d'autres choses que nous-mêmes, nous n'avons pas vécu. Et ils ont une vision du Pays Basque qui n'est pas forcément celle que nous-mêmes, nous avons, nous, d'ici. Voilà, donc c'est un peu tout ça. C'est aussi de voir quelle euh, mémoire on va transmettre, hmm. nous, aux générations euh, futures. Parce que c'est vrai que, voilà, il y en a aujourd'hui, ils ont des oncles assez proches qui sont partis aux États-Unis, mais plus les générations vont passer et plus euh, ce lien va être euh, éloigné quoi mm. et aussi voilà dans la diaspora c'est pareil il, passe euh, se passe cette mémoire il se passe la culture mais voilà c'est un peu tout ça et on voulait faire quelque chose d'assez dynamique un peu l'idée c'était un peu de dépoussiérer en fait mm. un peu toutes les idées qu'on a donc c'est pas une conférence, c'est pas des gens qui viennent et qui vont expliquer des choses, les raconter, c'est plus ils ont des, questions, voilà, des échanges. Donc, euh, ça va se mm. passer en deux temps. Il y a 40 minutes où c'est vraiment euh, les invités qui ont des questions. Ils ont normalement 5-6 minutes pour répondre à chacune. Et après, c'est 40 minutes euh, de débat. Et voilà, j'ai oublié de le dire en espagnol et j'ai oublié de le dire en basque. Et du coup, on a oublié de le dire en anglais. ah non, parce qu'on n'a pas encore fait la traduction en anglais. Eh. Excusez-moi. <laughs> Robert, bah, tu notes. Note. N'oublie pas. D'accord. Contrôle en fait, il y a Johnny Curichet et Martine euh, qui vont être là. Donc, pour une fois, tous ceux qui écoutent la radio pourront venir écouter Johnny en live parce qu'il va nous faire un petit berchou d'ouverture de la soirée et de fermeture. Mm. Donc, il sera là et lui aussi pourra nous donner son avis euh, voilà, sur euh, le sujet. Donc, euh, dans les invités, il y a Gichu Camus et Tchekopar qui va nous faire un peu comme un état des lieux, une mise en contexte. Mm. Laura Iganzi de Euskal Artzainak Ameriketan, donc les bergers basques aux États-Unis, qui travaille sur le témoignage de bergers basques partis aux États-Unis mais rentrés en Navarre, mhm. essentiellement. Donc elle, euh, ça va être plus euh, sur euh, voilà, la diaspora des bergers et tout ce qui est en lien avec ça. Monica Legarto, plus c'est Euskal Argentina, donc c'est les relations avec la diaspora argentine. Marie Pourquier qui va nous parler de l'Euskalitché de Québec. Mm -hmm. qui va nous parler euh, de Shanghai. Et enfin, notre ami Robert, Robert. aussi qui va nous parler de son expérience puisque lui, il a vécu là-bas et ici. Donc. Il a quitté là-bas pour venir ici. C'est voilà. c'est ce que moi j'aime beaucoup appeler, c'est l'immigration des Basques en Pays Basque. Ça j'aime bien ça. Voilà, donc n'oubliez pas, j'ai pas dit le titre de la soirée, c'est Euskal Immigrazioa Oroitzapena Baino geiago l'immigration basque plus qu'un souvenir, débat télévisé, donc le 16 octobre, Uriaren mm. Amacheyan, le 16 octobre, à la 7, 19h, Saspietan, pour digelan Robert, Ok. It's for you. It's my turn. Juste pour information, avant que tu ne commences, Robert, on reçoit plein de messages. On reçoit même des selfies donc, qui ont été envoyés de Stéphane Laplace et Fernando de Marseille, qui disaient Nous aussi, on y était. Quand ils étaient là, ils nous ont envoyé une photo. Ils ont fait un selfie. Ils font les couillons derrière le micro. Donc, euh, j'envoie tout ça. J'envoie tout ça. On, va passer de, de 3 selfies ou 4 selfies à 200 selfies. <laughs> Tu vas voir, ce sera vite fait. Robert. Okay, well, Mylan has another uh, uh, night for us that uh, that they're putting on in, in conjunction with uh, the Basque Institute. It's called uh, the Basque Immigration, uh, more than a souvenir. It's October 16th at 7 o'clock in Ustahitz, which you could attend physically, or it'll be broadcast live on streaming via Kanalude. Um, one of the the, the main ideas of the, of the event is people in the diaspora and have a certain idea of what uh, the Basque Country is like. And this this discussion will will discuss what those ideas are, and are they real or or not real or up to date, and vice versa. What people think of the folks that are in the diaspora. Um, what are the, the classical ideas or the stereotypes? Are they real, or what uh, what actually is uh, reality? Um, there's going to be several speakers, each person with about uh, five minutes for a total of uh, 40 minutes with these uh, kind of interviews with these questions, and then there'll be a, a discussion after. Um, several of the folks that will be there, um, many of you who, who are in North America, uh, Argichu Kamus uh, Chikupach, uh, she'll be doing the kind of like the groundwork introduction to it for everything. Laura Igansi will be talking about sheep herding, and we will talking about. Um, globally how, how that has worked uh, within the diaspora and how that's been a part of uh, immigration. Uh, Monica Legarto, who will be speaking about the Escuela Argentina. Uh, Marie Pourquier, uh, about uh, Quebec, the Escuelachia there. Uh, Yosheba Echahi, who'll be talking about the Escuelachia in, in Shanghai. And then I was invited because they couldn't find anybody else. <laughs> to talk about a person that is from the diaspora that lives in the Basque Country now. Mileshki Robert. Horekin me payment to dugu by fashion no We are going to listen to you one of your favorite groups Gochet. Ah, yes. Ala beraz, eh, goxe taldea, zoretxeko, arresia konta, Robert? Te kontan? content kontan. Ala, eh, gurekin ziren, bai, dela bi urte, bizpailu urte, invités nos y a 2-3 ans, goxe taldea izila. Ala, segitzen dugu orain, be, diasporaren berriekin, orduan, diasporaren berriak, uh, bihar, beraz, uh, entzun musika. Ah... Vitoria gazteizaraban gazte munduren amaiera eta bihartik aurrera kideak euskal giztanelden seigarren mundu batzagera mm, batuko dira. Beraz, bihar uh, eh, elduden hastean, hastezkenan, hastiko dituzte, beraz, eh, mundu, seigarren mundu uh, eh, batzaha, uh, gazteizen zer da, hor topatzen, uh, lau urte guziz eusko joralitza gomitatzen ditu. Munduko euskaletxeko arduradun gehienak, hala eh, piskat pundu bat egiteko haiekin, eta aldi un, joan aldian zen donostin, aldi untan, da gazta izen. Hori zen beraz, ekainaren bostan, bihar. Uh, Seian, Mexiko, Mexiko, kutsi da zubidea Isabel filma emango du uh, unameko atzeriko izkuntzen departamendua. Victoria Gasteizen beraz eh, berriro Euskal Giztaldeen mundu batzara hasiko da aurreguna bisita egin dute Gernikan. Hala, dira beraz talde batzuk Gernikara, gazte mundukoak eta eh, Gernika bisitatzeko. Eta berregunean Bordale, Frantzian, Bordaleko ibilki mendia taldeak irte erantolatu du Podenzak egira eta Mallorca, Espainian, beraz, Euskara ikastaroan, asiera Mallorcako artea Euskal Etxar, bakarrik ere bai horretara zinei nuke, uh, Joseba Etxarrik, haipatu duguna lehenago, erraiten, e, eh, bera batean, eh, agertara ditu beraz, jazpuran diren Euskal Etxeko, Euskal Klaseak, no, hasten direla hor, eta antzi dute Marseillako Euskal Etxea, oh, Marseillako Euskal Etxean ere bai, badira, Euskarazko e, ikastaroak, larun bat agatzalde guzietan, hageman guziak, dena nahi bauzu, e, Marseillako magatxikia euskaletxa.com edo elbidea da kontakt abildua Marseillako magatxikia Hala, hori dena, ala berriro errikuperatzen dut e, lotura. E, hor, urriaren zazpian beti gazte izen, beraz e, hor berriro, uh, lehen dakariaren itza eta euskal giztaldearen beraz mundu batzarean, beraz hor uh, lehen dakariak ongietorriek du. berriro, Hor, sortzian, uh, urriaren sortzian beti uh, bergauza, eh, eh, aktualitate gehiena da beraz kongresu horren inguruan, uh, mundu batzagaren bigarren eguna, beraz usteguna, hiru egunez izango da, eta uh, beraz bukatuko da urriaren behatzian, uh, gazte izen, William Douglasen itzaldia, beraz William Douglas da uh, Ipar Ameriketako ikertzaile bat, oso famatua han ikerketa haundiak egin ditu Euskal Emigrazioari buruz Ipar ameriketan liburu asko iratzi ditu ere eta beraz hor plazera hunde batekin entzunen dugu ikusiko dugu eta parkezagaitik ez berarekin mintzatzen alko dugu ere bai. Hala, gero, uh, urriaren amagian, urriaren amagian, bi gauza, hiru gauza lehenik izango da nera arrebaren urte betetzea, maider, eta gero bigarren gauza izango da ere bai baionan loga gelan uh, oskorri taldearen antzken ka, kontzertua oskorri taldea desagertzen da gero ez da gehiago kantuko kontzerturik eta izango da beraz azken kontzertua baionan urriaren amarean eta berregunean ere bai bordalen frantzia beraz bordaleko euskaletxiko bestalariak batzaren kontzertua leguneko elizan egin handa dute E, eh, Light Lincoln en eh, Ipar Ameriketan Rocklinko Ipareko Ibarra Euskal Etxak bere amaikagaren besta eginen du. Artigazen Uruguayen Arbiza Abizenakoen urteroko familia bilkura. Horrein Or, goan Uruguayen liburu bat erbai orkestuz eta abar. Urriak amabos Madril Espainian eh, korontzi taldearen konzertua Euskadi suena eta Madrilen programaren baguan, Berri, berriro ere bai, Hipolito García Bilbotarrak El Charro Roto de Jorge Negrete poema liburua orkestuko du Euskaletxean, bada beraz, Euskaletxe bat Madrilen. Be, biagamunean, beraz, urriak amaseian, beti Madrilen, avok taldearen konzertua Euskadi Zuenia en Madrid promozio programaren baguan. Uriak amazazpi Brusela Belgikan, sagardotegia gaua antolatu du eh, Bruselako Euskaletxeak. Eta Uriak, ogoita lauean, Madrileko berriro Espainian, zea maiz jokaldaldearen kontzertua Euskoa dizuena Madrid, jaialdiaren barruan Uriak, ogoita bederatzi an, papera galdu dut. Ebe badira, eh, do you have something about the 29th of October, Robert? Na no, bai, bala, Espainia zorik trash eta nina koioten txiko tornado Euskal Taldearen konzertua iraganen da. Madrilen. gana bakarrik egan uh, gure hor albisteak eh, erabiltzen dugu albisteren eta iturri onena da euskalkultura.com gunean, hor ditugu beraz aurkitzen gure informazioak ez bakarrik, baina gehi asko, beta hor dira ere bai azpimarratu behar da, talde hori da Joseba Etxarri eta dira iru lau bost lagun eh, langile, baina badute e, eh, kasetari xare handi bat munduan zehar Euskal etxe Etxebakotxeak bidatzen dituzte informazioak, eta egia erran da, diasporaren berriak, ango berriak ukaiteko zuzenean egin akutalitatea ezagutzeko euskalkultura.com, eta gero egia erran lekuk eta dena eusko jaspora, eusko magatikia diaspora puntu eus ah, ongi lotura egina da Hala. eta beste guzia sortzi provintziak puntu kamgunean <laughs> segitzen dugu proposatzen dugu zute orain bertan entzutea gorka eta eider zabaleta amaika razoi ez da? ez duzu olatz? bon, ebe, xutik taldea ordan ale, xutik taldea? Eh, bai, duzu sine ile da zuzen, Homero bera ere itxua omen zen. Retxalz eta bakek, itxu egon ikusi besteek baino lehen. Kasu orden itxua eta norri ez den, behin maier alpinistak ez zuen ikusten, eta egontzen anapurnan eta eberresten, eta kasian oberritz itxasuntzi baten. Ala, beraz, be, orentxe bertan, be, xutik talde antzun dugu. Ebe, orten dira, aintzinatzen da, lehenik nik nahi nuke erran gauza bat horretarazi, aurten lehen aldikot gure irratxaioa, sorti provintziak elkarteak ukandu, laguntza publiko bat, Odan bi laguntzaile, eh, bo lehenik izango da, be, joan den ekaineko emakizunan dako, nun ospatu dugu irratxeberen amargarren urte betetzea. Agricole, lehenik da kredi agrikol, eh, lagundu gaitu irueun euro, eta ukandugu ere bai mila bosteun euro, um, Colette Capdevielle bitartez, eh, sur la réserve parlementaire de de Ville qui nous a aidé cette année, donc à, euh, pour la première fois, on n'avait pas forcément demandé non plus, on a reçu 1500 euros, donc on est vraiment à remercier à la fois le crédit agricole euh, qui nous ont soutenu euh, par rapport à cette opération, les 10 ans de l'émission qu'on a fait au mois de juin, qui était une première. On a eu énormément d'auditeurs surtout. Et, Cap euh, Colette Vielle, voilà, où c'est la première fois dans l'histoire de l'association qu'on a une aide publique. Voilà. Donc euh, on pense qu'on essaie de contribuer comme ça. Effectivement, ce qu'on fait, c'est intéressant, c'est original surtout, c'est innovant. Et ben, merci beaucoup à, euh, pour cette aide publique. Euh, on, va on va continuer l'émission, le, leur avance. Segitzen dugu, eta babakizuzue badugu orain eguraldiaren tenorea, eta badugu zer gure Miss Meteo. Nor da gure Miss Meteo? Lilia, ordan Lilia entzuten zaitugu. Ardoan, egur, eguraldia. Eguraldia. Halifaxen Kanadan, odeiak asko egun osoan izanen dira, temperaturak uh, eh, sorti grado goizian eta amasei grado arratsaldian. Buenos Airesen, odei asko egun osoan izanen dira. Temperaturak ebe amar grado ar, e, eh, goizian eta emezortzi arratxaldian. Kanbera Australian, odei txiki batzuk izanen dira. Temperaturak amar grado goizian eta ogoita amabi. Kanbera, beraz, Australiako kapitelan egun bat dute ogoita bi grado hor. Oui. du. <laughs> Ardan, Miami, Floridan, ude txiki batzut goizan izan dira, baina ahatsaldean, kasu, hortziak izanen dira, ogoita beste, e, e, dute hortzi ba, Ogoita bi grado eta ogoita amar grado ahatsaldean. Mm. emain kizuna, iraganen da, Arrazoaren lehenean. Azaruaren pa arrazoa. Euh, azaruaren batean. Nire akitua naiz, ha? Ala, hein. beraz, eldutan emankizuna eh behiraganen da noski azaruaren batean, eta nahi baldin baduzu etorri emankizunean, eh be, ikusteko nola pasatzen da gure emankizuna, posible da, eta horren dako, bakarrik igorri e-mail bat, irratia abildua zenbako sortzi provinziak.com elbidera. Donc, si vous souhaitez tout simplement assister mm -hmm sans forcément parler à cette émission de radio, eh bien, vous pouvez le faire en nous envoyant juste un email à iratia.sortiprovinciac.com. Euh, si voulez participer à cette émission radiale solo para ver un poco comment se ocurre cette émission, vous eh, se puede. Eh, solo un correo electrónico à la a esta if you want to participate. One of the easiest ways to get a hold of us, even live during our broadcast, is to go ahead and shoot us an email at iratia at the number 8 provinciac. Hortenera intzinatzen da, baina nik nahi nuke gaur pixka bat, alor, uh, uh, gurekin gaur uh, Frédéric Prou, Mayalen, Lilia. Frédéric, et t'en as pensé quoi de cette première C'était ta première Oui, oui. C'est ta première, alors euh, tu rougis là, fais gaffe. <laughs> Non, non, non, non, ça va beaucoup mieux que tout à l'heure. Ça va mieux Oui, oui. Oui, stressé. Ça te fait quoi d'assister de, comme ça Déjà, participer à une émission de radio euh, Déjà, très intéressant le, le, stress parce qu'on euh, bon, on cherche un petit peu ces mots. on se dit qu'il y a beaucoup de monde qui nous écoute, donc il faut pas dire de bêtises. Et, et, après, de nous voir jongler comme ça d'une langue à l'autre, et puis. fantastique. Et la technique à revoir. <laughs> Ça, c'est une euh, petite vengeance personnelle. Ouais, ouais, Voilà, Hola, voilà. <laughs> Euh, maialen, bon, jadanik etorra azira, bon, uh, ezagutzen euh, ziren jadanik, à la... Euh, Fred Brooks jokoan zen marka, laguntzen la lako ere bai, uh, elgar bat duzu truke bat, eta... Bai, en fait, ça yeah. ezagutu gira biak uh, urte astapenean, mm. ez uh, maiatzan, mm. Eta egia egan uh, uh, jaialdia denboran, oh, yeah. Eh, kamio jaialdira joan da, mm. Eusko Diaspora uh, re, eh, presentatzeko, baina nire uh, joko antzeren uh, ahopak, uh, t shirt bat, kamiseta bat, eta kasketa bat mm. bazuen, eta ere kartak, eta hola, mm. publizitate pixka bat egin dio, eta gero... Mm anuntzi ditu kasketak eta bueno, publizitatea hasi hitzeko, eta ni eh, <coughs> hor uh, eh, iru asteren buruan uh, Argentinara noat, nora, noa barkatu uh, <laughs> Euskal asterat, makatxinerat, eta nire ginen diot eh, publizitate pixka bat. Ah, ba, ba izango gira bi, zenta nire bai arranoa. Ah, behan, bai, ara zora, zoaz azkenean. Ah, bai, ba, nua, paperak inak dira. Ba, ez naiz bakatxinera. Ni, iten ah. Buenos Aires eta gero, ba, nua, San Rafael Mendozan. Bai, ba, ez gira ikusiko. Eta ez, bera, be, be, beste leku batzuk nun, joko antza gertuko den. Hala, eta ni gero misionez dela beste proiektu bat entzat, me hori beste aldi bat eta gaur ebe interesgarria da, zenta joko antzetani ezagutzen ginen elgarrikin eh, mhm. lan egin dugulako, baina nire orain jober, zenta amaseian eh. gure, gurekin izanen da ere gaualdiaren za. Take Eta zu ere benoa eturiko zira urriaren bai, amaseian? nahiz eta ma urriaren eh, azkenan gomitatzen da. Ba, ez, ah, gomita ukan <laughs> duzu. Lilia! Bai? Zure, ez nula atxeman duzu eksperientzia hori ratian? Be, deia egin nuen uh, sortu urteetan. Bai, bena, gaurkoa. Gaurkoa, be e, ongi e, eguraldi, pasatu eguraldia da. Eguraldia lehen aldikotz, bai. Be ongi pasatu da. Eta uh, egunan bat pasatu nahi nuen. Nori? Ebe uh, eh, kaseneko uh, euskara klaseari. Ah. Eta uh, amandari ere zenta entzuten ah. arik. Ados. Orduan pasatu nahi nuen egunon bat. Ados. Eta, Ala. eta esan zerbait. Eta ere uh, eh, Valeriri. Ah, Valérie. Bon, euh, entzuten ari da. Ah, ados. Valérie entzuten ari delako. Bon, Valérie, t'as un petit coucou de Lilia, pour le mien aussi d'un premier, voilà. <laughs> Et euh, voilà. Valérie est donc la sœur de Caroline qui nous écoute de Bretagne et qui nous envoie des commentaires à chaque fois, qui nous a envoyé un message aujourd'hui. Superbe programmation musicale et bravo Lilia. Donc, euh, sachant que Valérie, euh, elle aussi, euh, commence à écouter de plus en plus de chocolat. Alors, on peut plus trop dire de bêtises parce qu'elle commence à comprendre en plus. Alors, je te dis pas, on est mal barré. <laughs> voilà. Robert, qu'as-tu pensé un peu des prestations de ma fille Oh, oh, very good. Ah, mais, mais toi, euh, interromps <laughs> trop, tu la laisses même pas parler. T'étais là-dessus, t'étais trop. C'est vrai Trop. mais c'est papa. It's my father, you know. It's your father, I understand. Mm. He loves you very <laughs> much. Refais la météo. <laughs> but I forgot to mention one thing for uh, the, the 16th uh, of October. I mentioned folks, but uh, I can't believe I forgot two of my favorite people from the diaspora. I didn't mention that Johnny Kurichet and yeah. Martin Gokochea are going to be doing Berchos there as well at the beginning beginning and at the end of the film. So I apologize, uh, guys. Take care because Johnny is there tomorrow. I, yeah, and he's probably listening. Yeah, so hmm, no, no, right now he's in the plane. Oh, so oh, good, good. I'm lucky there. Okay. And we are recording the show. <laughs> Take care. So, <laughs> You'll be there. Beraz, horrekin be, bukatuko dugu gure garko emankizuna. Eh? Uh, mile esker... uh, den hori, Maialen Zamponi, uh, Frederik Pru, Lilia, uh, mila esker zurekin gurekin izaitagatik, olatz eskerrak euh, teknikan ere bai, eta ez alantz errepika bihar ratxedeko behatzitik goiti eta erreten dugun beti bezala, eskerrak gure entzuleri eta noski ez alantz, Kasu bidean! sortzi herrialdeak zuzenean Euskal Iratietan. Euskal Diasporaren emankizuna. Ilabetero, lehen igande guziz, agatxiko sortzietatik goiti bederatziak eterdi arte. Eta errepika astelenean, gaueko behatzietan. Sortzi herrialdeak zuzenean. Euskal Iratia eta sortzi provintziak elkarteak antolaturik.